Uh, hemen bildu gira inoan, eh, etxe horren parean, beraz eh, etxe hori bi milioietan salgai da gaur egun. Uh, duela urte bat lagun eta iroten eta marmila eurotan salgai zen. gaur bildu gira salatzeko espeku, lur espekulazioa, etxe bizitzen inguruko espekulazioa. inoan eta inguruetan, inoan hau ez da kasu bakarra, bai bertze kasu batzuk, karrikan edo inguruetan. E, ezin ezkoa da gaur egun guretako etxe baten erostea, e, gure lantxariekin, gazte gisa. Hala, eh, hori uh, erokeri bat bihurtzen ari da, beraz eh, hemen bildu gira inoarrak, eh, inguruko jendeak hori uh, salatzeko. Gu elkarte gisa ez, ga, ez gara adituak, bat alda edo lurzen dia bezarako elkarteak uh, proposamenak eta hori landua dutenak. Guk ikusten duguna eta erriko etxak ere epatu duena da, uh, egingarri dena, Egin garri litzatekena da lur, e, lur ere mua etxetik eh, e, partekatzea, gero eh, galdetzeko Ferrari hori lur ere mua prehantatzea, baina Hala, eh, diabeak ez dira ados, berda diabeen uh, adostasuna eta gero uh, erosteko ere uh, dirua berda. Hala, guk uh, usten dugu eragile uh, publikoei eta, eta elkartei haiek badakite zer egin, guk uh, proposamen batzu egin ditugu. Gu bildu gira hemen, hori importantea zen ere, diendea biltzea. Eh, tokiko ekimen batean salatzea importantea da erri gutietan olako gauzak egitea. Salatzea hori ez dugula onartzen. Adibidez karrikan, hainoako karrikan, bada etxe handi bat eh, bortz apartamendutan uh, zatitua eta hori standing apartamendu gisa saltzen dute. Beraz, hor argi da gu ez garela batez ziblatuak erriko gazteak standing noren da. Maila bateko jendentzat eta apartamendu horiek lau mila euro edo sei mila euro artean metrokaratua saltzen dira. Ara, hori ere hori ere salatzen dugu gaur egun. Ze atera bide e, apartamenduetan bizi edo oino eraikitzen alda, beraz eraiki edo ala, ikusi... Eh, ezagun batek, uh, ezagunen artean, gaur egun eh, saltzen uh, alda presio nargarri batean. Hola. E, eh, ni adibidez, nire amaren etxean bizi naiz. <laughs> voilà, etxeak handiak dira hemen. Ere, belaunaldiak ere nahastea hori litzateke atera bide bat ere, holako etxe handietan. Okupazioaren posibilitatea aipatu duzu? Bai, uh, bo, egin uh, egiten alko zen, bai, uh, voilà, ez dugu bate uh, aztertu idei bat zen, baina hori ez dugu uh, voilà, ez dugu ongi ikertu orain arte. Eriko etxak errandu, etzela beste manera, etzela beste manariarik ikusten momentuz? Bai, e, zaila da, diabeak ez dute zatitu nahi lura, eta, eta beraz, eh, bi milioietan gelditzen da lura gehi etxea. Haiek ez dute ez da dirurik, ere erriek ez dute dirurik erosteko. Voilà, okupazioa litzateke atera bide bat, voilà, gu momentuz txikiak gira, ez gira prest hori nortako, baina zetakoaz. E, urrengo urratxa, e, segi adiegoten eta eta ara, eta presionea emaiten, Ara, e, presio hori ere apaldu behar da. Ea apalduko duten presio hori, presionatuz.